Նախ տեղի է ունեցել երկկողմ ռուս-ադրբեջանական եւ ռուս-հայկական բանակցություններ, քննարկվել երկկողմ հարաբերությունների վիճակը, նախանշվել հետագա քայլերը բարձր մակարդակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ։ Այնուհետև երեք երկրի արտգործնախարարները հանդիպել են քննարկելու տարածաշրջանային օրակարգը, առաջին հերթին Արցախում եւ նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Քննարկումներից հետո Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը հանդես է եկել հայտարարությամբ, հանդիպումները համարելով օգտակար։ Այս հայտարարությունը նորից վերահաս հաստատում է մտահոգությունների շարքը, ասում է քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանը։ Արցախի եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման այսպես ասած ռուսաստանյան առաջարկը ըստ էության մինչ այս եղած ամենավատ նկարագրությունների կրկնությունն է, միայն մի տարբերությամբ։ Լավրովի հայտարարությունը ոչ թե հղումներ է պարունակում, այլ հստակ փաթեթ է, ասում է քաղաքագետը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պահանջում է, որ այդ ամենը իրականացվի իր վերահսկողության ներքո կամ առնվազն իր մասնակցությամբ։ Մերժվեն մնացած այլ հարթակները։ Սա է աստորեն տարբերությունը, իսկ մեզ ուզում են համոզել, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը իբր էականորեն ավելի բարենպաստ է, քան մնացած գույություն ունեցողները։ Լավրովի հայտարարության ողջ տեքստը Արցախը սկուտերի վրա Ադրբեջանին հանձնելն է, դրա փոխարեն ստանալով Ադրբեջանից Արցախում զորամիավորում պահելու հնարավորություն։ Ինչ որ շրջան Լավրովի խոսքով ամենից շատ զգայուն հարցը մնում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցը։ Իհարկե, Լավրովը ինչպես արևմտյան հարթակներում է նշվում, այդ հարցը կապել է Ալմաաթայի հրճակագրին, միաժամանակ իհարկե հիշեցնելով Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցում Ադրբեջանի պարտավորությունները միջազգային պարտավորությունների շրջանակում։ Այդ պարտավորությունները մատնանշում են Հելսինկյան ակտը, ասում է քաղաքագետը։ Ադրբեջանի կողմից պարտավորությունների կատարում սпасելը իզուր է, ասում ասում է. Էլ քանի որ Ադրբեջանը ըստ Լավրովի ԵԱԿ անդամ է, Եվ Եվրոպայի խորհրդի անդամի, տարբերություն Ռուսաստանի, որը Եվրոպայի խորհրդի անդամ չէ այլևս, ապա այն այսպես ընդհանուր պարտավորություններ է գրում, այդ պարտավորությունները գրում է նաև Հայաստանը կապված մեջ փոքրամասնությունների վերաբերյալ քաղաքական ինքնավարության կամ տեղական ինքնակառավարման բարձր մակարդակի մասին այստեղ խոսք չկա։ Խոսքը վերաբերվում է մոտավորապես այն կարգավիճակն է, որ հայերը ունեն ջավախքում ասեմ։ Սա հասկանալ որպես արդեն արկա համաձայնություն, ակնարկ թե հետագա հակաճնշման նախազգուշացում քաղաքագետը մանրամասնում է Ադրբեջանը պնդում է, որ նման բանակցությունները մի հարցի շուրջ պետք է լինեն՝ Արցախահայության ինտեգրումը Ադրբեջանի։ Արևմտյան կողմը այլ կերպ է նայում այդ ամենին, որ առաջին հերթին պետք է հաշտեցման պայմանները կնքվեն, երաշխիքների պայմանները կնքվեն եւ պետք է ժամանակ տրվի, որպեսզի Արցախահայությունը իր ինտեգրվելու կամ չինտեգրվելու չափը համատեղ խաղաղ պայմաններում որոշի։ Ինչը նույնպես մեր համար շահելի չի հնչում։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ Լավրովի տեքստ տեքստում հստակ խոսվում է արդեն ինտեգրման մասին, որովհետև եթե դու ապրում ես մի երկրում եւ օգտվում ես քո համար փաստորեն չափորոշիչները միայն այդ երկրի համանadrությունն են, այդ երկրի օրենսդրությունն է եւ այդ երկրի իր վրա վերցած միջազգային պայմանավորվածությունը, այդ թվում տարբեր տարատեսակ կոնվենցիաների, որոշումների, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, ԵԱԿ կանոնադրության եւ այլն եւ այլն։ Այդ պարտավորություններն են։ Դա նշանակում է, որ նախապես արդեն համաձայնվել ես ինտեգրմանը եւ ընդհանրապես ինտեգրման ճանապարհային քարտեզի եւ պայմանների մասին է լինելու բանակցությունը այն ինչ որ ասում է Ալիևը Սերգեյ Լավրովը նշել է նաեւ որ հայկական կողմի դիրքորոշումը այս հարցում ակնհայտ է Հայկական կողմն ըմբռնում ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերին ադրբեջանական ներկայացուցիչների հետ շուտափույթ հանդիպումների մեջ համոզելու անհրաժեշտության մասին։ Համապատասխան օրենսդրությունից եւ միջազգային պարտավորություններից տվյալ դեպքում Ադրբեջանի բխող իրավունքների համաձայնեսման համար ներառյալ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ապահովման մասին բազմաթիվ կոնվենցիաները։ Լավրովը խոսել է նաև Արցախի ապաշրջափակման մասին, նշել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին, միևնույն ժամանակ դա նկատելիորեն կապակցելով բանակցային, այսպես ասած, մեծ փաթեթին, ինչը նույնն է բոլոր միջնորդների պարագայում։ Քաշաթաղի միջանցքի եւ արդեն արկա փաթեթները իրար հետ կապելը սխալ է, ասում է քաղաքագետը։ Պետք է տարանջատել։ ՀԱԿ-ի որոշման մեջ, ԵԽՎ որոշումներում, Եվրոպական միության որոշման, Ամերիկայի մեծանագների հայտարարություններում, առավել եղել եւս միջազգային դատարանի հայտարարության մեջ որևէ կապվածություն, կախվածություն ընդհանուր փաթեթից չի հնչում, կա ուղակի պահանջ բացել Լաչինի միջանցքը, ուղակի անկախ մնացած հանգամանքներից։ Այստեղ խոսքը գնում է, որ փաստորեն այն ինչ ասեց Ալիևը վերջին Իշուշի այսպես կոչված ելույթներում եւ հարցի եւ այդ պատասխանների ժամանակ, որ մենք օգտագործում ենք Լաչինի միջանցքը որպես գործիք ճնշում գործադրելու հայերի վրա, որպեսզի իրենք ընդունեն ողջ փաթեթը իրենց համար անընդունելի բոլոր բոլոր այսպես մանրամասները։ Սա է տարբերությունը։ Չի կարելի Լաչինի միջանցքը կապել Արցախի նույնիսկ ընդհանուր կարգավորման հետ։ Դա միջազգային հանրության համար գոնե տեսականորեն լուծված հարց է, որ այ Արցախա հայերի ապահովության եւ կենսագործունեության համար այդ միջանցքը պիտի գործի անխափան։ Լավրովի երեկվա հայտարարությանն է անդրադարձել նաև Արցախի հանրապետության պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, Facebook-յան իր էջում նշել, որ Հայաստանի հանրապետության իշխանությունները հայտարարել եւ հայտարարում են, որ անհրաժեշտ է Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսություն միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։ Արցախի ժողովուրդը եւս հասկանում է, որ երկխոսությունն անհրաժեշտ է խոսելու, քննարկելու մեր իրավունքները, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքը ներկայացնելու եւ պաշտպանելու տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելուն նպաստելու համար։ Հայտարարությունից պարզ է դա, դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից արդեն որոշվել է այդ երկխոսության ընթացքում քննարկման ենթակա հարցերի շրջանակը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնվել է Ադրբեջանի կողմից առաջարկված քննարկման առարկայի հետ։ Հիմա կամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պետք է հերքվի այդ հանգամանքը, կամ պետք է արձանագրենք, որ անասելի չափ իջեցվել է նաև Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության նշաձողը։ Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքով սա շատ կարևոր է, որ เป զի հայ ժողովուրդը, այդ թվում արցախցիները հասկանան իրենց հետագանելիքները։ Անտանելի է դառնում նաև Ռուսաստանի Դաշնության անընդհատ պատճառաբանություններ բերելու եւ ստեղծված աղետալի իրավիճակին այդպես էլ առարկայական լուծում չտալու մոտեցումը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։